вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці калі мы гаворым міжсобку пра тое чаго за апошнія 15 гадоў у беларускім жыцці паболела і чаго паменела найчасцей называюцца дзве рэчы свабода і грошы свабода разам з вызваленнем ад татальнай апекі з боку дзяржавы прынесла і выдаткі разарэнне эміграцыю сяброў і блізкіх дэпрэсію грошай рэзка паменела затое значна паболела іх як чынніка ў размовах у паспалітай філасофіі ў чалавечых лёсах свабода і грошы прапанавалі беларускаму чалавеку выбар адчуць сябе вольным гаспадаром або нікому не патрэбным і таму пакінутым учорашнім утрыманцам. Праўда, нельга сказаць, што такі выбар пан або прапаў спасціг кожнага беларуса. Старэйшым прыносяць дахаты пенсію, моладзь пераарыентоўваецца на капіталістычныя каштоўнасці. Найцяжэй бадай сярэдняму пакаленню. Акурат таму, якое ў культуры аб'ектыўна аказалася адказным за гэты пераходны перыяд скажем, старэйшыя пісьменнікі і мастакі, як правіла, спадзяюцца дажыць свой век у той схеме, да якой прызвычаіліся за савецкім часам. Самыя маладыя ладзяць перфомансы і шукаюць кантактаў за мяжой. Што да сярэдняга пакалення, дык яно не стварае раманаў, а піша гэты час перавалу сваімі ўласнымі лёсамі. Як правіла, атрымліваецца тое, што пажылыя жанчыны па выхадзе з кіназалі называюць цяжкое кіно. Пра драматычныя лёсы трох маіх знаёмцаў журналіста паэта і празаіка у жыцці якіх грошы адыгралі фатальную ролю я распавяду напрыканцы сённяшняй перадачы а пачну з самога месца валюты або матэрыяльных рэсурсаў або зусім ужо па вулічнаму бабак у жыцці беларускага грамадства ці змяняецца гэтае месца цягам апошніх дзесяці пятнаццаці гадоў верагодна не так хутка як гэта адбылося ў суседніх літве польшчы ці нават рассеі сказваецца беларускі постсавецкі застой мне згадалася як у глухой расійскай вёсцы сем гадоў таму у краме сяльпо у нас адмовіліся браць даляры а чарга вясковых цётак са здзіўленнем разглядала амерыканскі рубель Сёлета ў той самай вёсцы мы пабачылі ажно тры крамы, тое самае сельпо, толькі значна пабагацелае і дзве камерцыйныя. У камерцыйных бяруць і даляры. Гэта так маленькі штрышок у карціне параўнання беларускай і расейскай сітуацыі. У нас за гэты час нічога не змянілася. Падобную выснову робіць філёзаф і бізнесовец Уладзімир Мацкевіч пачатак 90-х гадоў прызвычае у людзей да таго што э, грошы нешта каштуюць і гэта быў ну, так бы мовіць культурны прарыў у гэтых адносінах але ж э, грошы не сталі для беларусаў каштоўнасцю э, да сённяшняга часу і таму э, людзі дбаюць больш пра тое каб э, зарабіць на жыццё то чым пра тое каб э, ставіцца і адносіцца да грошай як да сродка сродка развіцця ну, сваёй сям'і самаго сябе сваёй справы гэтага пакуль што не назіраецца ну за выключэннем кола бізэсоўцаў і прадпрымальнікаў. Нашы людзі трымаюць у руках валюту па-дзіцячаму. Нібы не асабліва разумеюць, што гэта такое. Падкрэслена без пашаны, каб не выглядаць скнарамі і крыху грэбліва, каб не вылучацца сваім багаццем сярод іншых. Дзяцінства беларускай нацыі тая стадыя, куды яе адкінуў савецкі час. Да рэвалюцыі гэта была сялянская нацыя, у сваю чаргу адкінутая ў такі стан пасля далучэння краіны да рассеі. Але тады у нашаніўскі перыяд пачатку два стагоддзя сялянская нацыя мусіла пайсці ў школу, навучыцца весці гаспадарку і абыходзіцца з грашыма. Тое, што свой капіталізм зрабіў з літоўцамі, таксама сялянскай нацыяй, якая за 20 міжваенных гадоў вырасла ў дарослую. Беларусы ж засталіся дзецьмі і іхнае сталенне прыпадае ўжо на 21 стагоддзя. Вось што кажа пра гэта Уладзімир Мацкевіч. Традыцыйна са старых часоў Беларусь э, краіна грашовая. Нягледзячы на тое, што у 17-18 стагоддзях гандаль э, беларускіх земляў ажыццяўляўся магнатамі. Усё ж такі грашовыя адносіны ў гарадах і нават на вёсцы э, былі э, адрозненні ад рассіі. Таму Беларусі да грошай ставіліся больш па-еўрапейску, А вось тое, што дзіцячае ста стаўлення гэта наступства ўсё ж такі савецкага часу і у гэтым сэнсе мы нічым не адрозніваемся пэўна ад іншых народаў за выключэннем тых хто праз пратэстанцкую так скажем этыку меў каштоўнасці прыбытку заможнасці і тут адрозненне нават паміж беларусамі заходнімі і беларусамі ўсходнімі я яшчэ застаў часы калі у гарадзенскай вобласці сяляне марылі пра каня пра тое каб ім вярнулі зямлю і, на жаль это былі больш старыя людзі якія зачапілі яшчэ польскі час і сёння іх уже дзеці про гэта не мараць тут трохі падраўняліся умовы людзі ўсё ж такі пра грошы пачалі дбаць і перасталі саромецца лічыць грошы таргавацца а калі ісці за прыкладам нашых балтыйскіх суседзяў альбо палякаў, дык можна зрабіць выснову, што менавіта капіталізм, грашовыя дачыненні давершаць працэс фармавання беларускай нацыі, якая запынілася ў сацыялізме нібы ў сваім уласным дзяцінстве. Вам не даводзілася назіраць, як памякчэлі апалягеты камунізму пасля таго, як сталі пераводзіць свае зберажэнні ў амерыканскія даляры аднак ёсць у паводзінах з грашыма беларусаў і прадстаўнікоў іншых народаў і паказальныя адрозненні вось што кажа на гэты конт філёзаф і бізнесовец уладзімир мацкевич што тычыцца вось ну, напрыклад каўказскіх э, народаў там вельмі цікавае стаўленне да грошаў грошы яны так бывают любяць <laughs> шануюць але ж там э, там няма індывідуалізму ставленні да бізнесу да грошай там сям'я тейп клан і грошы ходзяць у кланавых вось гэтых сямейных такіх групоўках амаль як у холдынгах таму нельга сказаць што калі мы маем справу напрыклад з заможным каўказцам там азербайджанцам ці грузінам ці армянінам нават што гэта яго грошы што это ён зарабіў гэта звычайна грошы сям'і у беларусаў гэтага няма беларусы больше больш эканомныя больш э, сціплыя чым расейцы расейцы грошы не шануюць звычайна Таму ўсе заробленыя грошы пускаюцца на жыццё, на прадметы раскошы. Беларусаў это таксама назіраецца, таму што некаторыя бяруць прыклад з так званых новых рускіх, таму не па сродках э, звычайна жывуць тыя, хто добра зарабляе, але ж не ў такой ступені, як у рассіі. Больш значныя адрозненні існуюць там, дзе ёсць пратэстанцкае зноў жа стаўленне, то есть так э, званы дух капіталізму. Это эстонцы латышы, нават менш найменшыя адрозненні паміж беларусамі і літувісамі ў гэтым сэнсе ну, это што тычыцца звычайнага этасу звычайных паводзінаў чалавека беларуса іншая справа ўсё ж таки это умовы і пагадзіцеся што не этас беларускі не менталітэт звычайнага беларуса павінен у тым што ў краіне за больш чым 10 гадоў незалежнасці так і не з'явілася уласная грашовая адзінка што мы да сённяшняга дня жывем з незразумелымі грашыма якія як былі разліковымі білетамі уведзенымі просто ў сітуацыі крызісу так яны і засталіся і вось гэтая сарамлівасць на дзяржаўным узроўні на ўзроўні тых хто кіруе нашай эканомікай не з'яўляецца наступствам так скажем менавіта ментальнага стаўлення беларусаў да гэтага у сапраўды ж мы ўсё пераглядаем свае радзімыя плямы савецкіх часоў тады як суседнія народы ўжо і думаць забылі што некалі даводзілася гэтыя плямы выводзіць што да расейцаў дык не аднойчы бачыў як чалавек гатовы аддаць табе апошнюю кашулю або рассыпаць тыя мільёны пад ногі цыганам акажацца скнарай у самай дробнай дробязі пацверджанне такой рысы расійскага нацыянальнага характару даюць і самі расійскія назіральнікі і пісьменнікі а я згадаў гэта таму што у беларусаў такой рысы няма беларус у справе грашовых аб'ёмаў больш адэкватны і не стане выкідаць многа і шкадаваць мала напэўна калі гэта не беларус які новы рускі Дарэчы, адносіны паміж новым рускім беларусам і новым рускім расейцам ці палякам ці літоўцам таксама маюць у падмурку сваім тэму грошай. Спадар Мацкевіч кажа пра гэта наступнае. Што тычыцца расейцаў, яны ставяцца да беларусаў сапраўды як да меншых братоў, прычым без адпаведных падставаў для гэтага. Беларускі бізнес больш цывілізаваны больш еўрапейскія і гэта не толькі на прыватных адносінах прадпрымальніка з прадпрымальнікаў фірмы з фірмай гэта і нават на заканадаўчым узроўні тому у нас амаль у сярэднім бізнесе уже ну як пра які можна казаць што ёсць бізнес у беларусі там што буйного бізнесу няма на ўзроўні сярэдняга бізнесу у нас амаль выключаны разлікі кэшам наяўнымі грашыма што да сённяшняга дня практыкуецца ў рассіі і нават калі беларускія фірмы маюць філіалы расійскія яны адчуваюць значныя складанасці ў працы паводзіны бізнэсоўцы ў беларусі больш цывілізаваныя чым рассіі но гэта ніяк не змяняе стаўленне расейцаў да беларусі расейцы ставяцца ну з высака так скажем э, беспадстаўна вось што тычыцца літувісаў ці латышоў палякаў то тут я бы сказаў так што э, не трэба перабольшваць культурных і нацыянальных адрозненняў бізнес гэта інтэрнацыянальная касмапалітычная справа таму у маюць справу с человеком и э, зважаюць на э, тое что можно назвать платежной дисциплиной умением трымать слово отказностью и у гэтым сэнсе ніякіх адрозненняў паміж бізнесоўцамі беларускімі літувіскімі няма а А як самі беларусы у масе сваёй далёка не багацей ставяцца да багатых супляменнікаў. І як багатыя супляменнікі на гэта рэагуюць, ці не пачуваюцца яны няёмка. Усё ж такі той савецкі фон роўнасці ў жабрацтве ў Беларусі яшчэ адчуваецца. І калі на гэтым фоне з'яўляецца чалавек з грашыма, ён мусіць пачувацца крыху замежнікам ці іншы раз нават іншапляннетнікам. А яшчэ ён мусіць паводзіць сябе так, каб не даваць падставаў зараз жа накідвацца на яго і прасіць грошы. Вось што думае Уладзімир Мацкевіч. Я это ёсць такая э, рэч жабрацтва жабрацкі этас доблесць у тым што мы бедныя гэта распаўсюджаная справа і сапраўды як толькі чалавек дае зразумець асяродку што ён мае грошы што ён заможны ён э, сутыкаецца вось з гэтым стаўленнем раз ты маеш грошы так дай і тое што права жабрака просить и право человека справа бизнесовца предпрымальника ці просто заможнага человека дать ці не дать гэта асіметрычныя адносіны гэта еще не разумеется і тому патрэба человека беднага так скажем у дапамозе не надае ему права патрабаваць от того у кого грошы ёсць ну, задавальненне яго этой патрэбы вось гэта с цяжкасцю разумеется на сённяшні день ну і зноў же все ж таки змены у гэтым сэнсе адбываются и і все менш і менш становіцца тых хто думае што яго галеча яго беднасць дае яму пэўныя правы ну, качаць гэтыя правы і зноў жа тут справа не ў тым что тым хто мае грошы неёмка паказваць тое што яны маюць да? гэта небяспечна Таму что большым вымагальнік вымагацелем грошай з'яўляецца дзяржава а не тыя хто просіць хоць сапраўды грамадскія арганізацыі палітычныя арганізацыі яны таксама паводзяць сябе як такія жабракі і замест таго кап уступаць у такія бізнесовыя дзелавыя адносіны з тымі хто мае спонсараваў э, грошы і э, мог бы э, спонсараваць гэтыя грошы ну напрыклад на грамадскія справы быць мецэнатамі там культурніцкіх нейкіх з'яваў трэба казаць мы вам вось а вы нам трэба нейкім чынам аказваць паслугі адзін аднаму тады і грошы будуць А калі мы просто дайце таму што мы хочам вось гэта гэта непрымальная ў сучаснасці пастаноўка пытання За савецкім часам фраза прадаць радзіму гучала як апошняе злачынства, а падобнае дзеянне каралася смерцю. Мы, натуральна, не будзем прадаваць сваю Беларусь, але вось пытанне, ці існуе кошт у радзімы і калі так, дык якім чынам ён можа быць вызначаны. Я ўвогуле лічу, што грошы гэта адно з самых выдатных вынаходніцтваў чалавецтва. Грошы это такая мера універсальная адзіная, у якой мы можам параўнаць самыя розныя розныя з'явы нашага жыцця і самыя розныя каштоўнасці. Што б там мы не казалі у такім маральным цікваззі маральным плане, што там радзіму нельга прадаваць, што там мастацкія каштоўнасці нейкія не маюць кошту. Сапраўды не маюць, але ж іх можна вымераць. Нельга купіць мадону Рафаэля, але ж яна нешта каштуе відавочна каштуе нават на ўтрыманні і захаванні яе ад разбурэння ад часу і то патрабуе грошаў захаванне ад злодзеяў таксама патрабуе грошы чым больш дарагая рэч тым больш яна патрабуе на сваё захаванне грошаў таму грошы дазваляюць усё пералічыць все пералічыць і ўсяму э, назначыць прызначыць свой кошт і радзіме тому что напрыклад ну, ведаеце калі чалавеку прапануюць э, добры заробак за мяжой а ён все ж такі застаецца на радзіме гэта кошт патрыятызму грошы даюць магчымасць абменьвацца каштоўнасцямі самымі рознымі захоўваць каштоўнасці і вызначаць что чаго каштуе без грошай мы увогуле не маглі б нічога зрабіць На пачатку 90-х адзін знаёмы журналіст пазычыў ва ўсіх сяброў грошы, абяцаючы вялізныя працэнты. Кажуць, назбіраў мільён даляраў, а можа і больш. Хлапец быў вядомы, знаўся з мноствам народу і яму давяралі. Пасля ён раптам кудысьці прапаў. Адныя казалі, што збег з грашыма на другі край свету, другія пярэчылі, маўляў, гэты хлапец не мог учыніць такой здрады, мы яго ведаем. Трэція гаварылі, што злавілі таго журналіста бандыты, грошы адабралі, а самога закапалі ў зямлю, так каб ані следу не засталося. Асабіста мяне ў гэтай гісторыі запыняюць адносіны атачэння. Не кажу пра меркантыльную незацікаўленасць падманутых укладчыкаў. З час узнікнення журналіста мінула гадоў 10 і ягоная гісторыя паступова забылася. Ніхто сур'ёзна не заняўся расследаваннем тут не столькі да грошай абыякавасць бог з імі з грашыма а вось чалавек быў і няма зрэшты можа каму трэба то і ведае я думаю што менавіта так усе і разважаюць мараль гэтай гісторыі ў тым што калі і вы зоймецеся падобнай справай і некуды знікнеце прападзеце вас не будуць шукаць гэта ўжо стала адзнакай нашага беларускага капіталізму не шукаць зніклых вызнаў тыя ж часы пачатку 90-х такой самай справай збірання грошай пад працэнты заняўся адзін паэт. Гэты за савецкім часам меў добрыя даходы і заўсёды ў сябе ў сваім хлебасольным доме прымаў касцей, усім дапамагаў. Словом, такі быў для ўсіх як бацька. А настаў капіталізм і спалохаўся паэт, што не здолее выцягнуць сям'ю застацца на той матэрыяльнай вышыні, якая колісь дазваляла яму быць такім вось усіхным бацькам. Нібы прорва пагрозліва раскалолася пад нагамі. І чалавека як падмянілі. А тут яшчэ і фірма, куды ён тыя грошы пад працэнты размяшчаў, ляснула. Шэф фірмы, прыхапіўшы банк, уцёк за мяжу. І ўнурыўся паэт. Мусіў кожнаму свайму кліенту доўга тлумачыць, што здарылася можа ў якой грузіі яму б і паверылі але не ў нас у нас заподозрылі што ён тыя грошы прысвоіў і адвярнуліся ад паэта тады паэт і зусім заціх і перастаў пісаць вершы а шкада і таму мараль гэтай гісторыі для ўсіх падманутых укладчыкаў ўсё ж такі сапраўдная высокая паэзія нашмат даражэй за вашу крыўду а трэці знаёмец быў празаікам узяў вялізную пазыку пад задуманы бізнес а бізнес ягоны прагарэў і крэдыторы яму папаліся несентыментальныя таму мусіў празаек прадаць усё што было ў яго і ў ягонай радні з рухомага ды нерухомага майна засталіся ўсе ў чым стаялі але вось бяда і гэтых грошай не хапіла на пакрыццё пазыкі тады сталі крэдыторы пагражаць празаіку смерцю. І мусіў ён уцячы ў іншую краіну і так глыбака схавацца там, што вось ужо шмат гадоў ніхто ў нас у Беларусі пра яго нічога не ведае і журналіст і паэт і празаек належаць да майго пакалення якое нясе найбольшыя выдаткі аплочваючы капіталізацыю радзімы і станаўлення нацыі па самым высокім рахунку аддаючы за гэта хто жыццё хто талент а хто свабоду і славу можна распавядаць яшчэ многа гісторыяў звязаных з грашыма якія ламаюць чалавечыя лёсы але хай гэта будуць ужо іншыя тэмы штуршок якім далі тыя чалавечыя пачуцці якія клубком завязаліся вакол той валюты тых матэрыяльных рэсурсаў ці зусім ужо па вулічнаму бабак. Thank you.